أمتي كنت ولا زلت إلى mada hii inaletwa kwako na uongofu.com الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقزان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني متميويت محمد صلى الله عليه وسلم leo tunataka kuwazungumzia ndugu zangu jambo ambalo ni muhimu sana na ndilo ambalo litatupa sisi mwelekeo bora mwema hapa duniani na baada ya kuondoka kwetu ingawa jambo lenyewe ndugu zangu wengi wetu huwa hatupendi kulisikiliza jambo kama hili au hatupendi kuambiwa jambo kama hili lakini hakika ndilo jambo ambalo laweza kutupa sisi mwelekeo bora na mwelekeo mwema na jambo lenyewe ni yale yatakaokuja baada almaut. Ikiwa maut ni mauidha, basi ya muhimu katika maut ni yale yatakaokuja baada almaut, kwa sababu kule kufa kuko na ni jambo ambalo hakuna anayelipinga, ni uhakika ambao wakubaliwa na wote. Na hapa ndipo nakumbuka yale aliyozungumzwa na mmoja katika wema waliotangulia, walau annana idha mitna turikna lakana almauta rahatan min kulli hayy walakinna idha mitna buithna wa nusala ba'da dhalika an kulli shay asema leo tungekuwa sisi baada ya kufa tutaachwa tu hivi mambo yaishe hakika mauti ingekuwa ni raha kwa kila aliye hai hususan katika ulimwengu huu tulionao matatizo na shida lakini tatizo ni kuwa baada ya kufa tutafufuliwa baadaye sasa tuulizwe kila kitu ni wajibu wa mwanadamu hapa duniani ayakumbuke hayo na ndipo ajiandae ajiandae na yale ambayo yataweza kumsaidia yeye baada ya kuondoka hapa duniani yatakiwa usubuhi na jioni awe atajiuliza swali hili au swali hili liwe litabaki kwenye akili yake ukifa uenda wapi hii ndio ni suali muhimu yaani ukishakufa uenda wapi utakapojiuliza swali hii na ukapata kujua yale yatakayokuja ama yale yanayomsubiri mwanadamu baada ya kufa kwake bila shaka utajua ni jambo gani au ni mambo gani unaotakiwa uyafanye kabla hujakabiliwa na jambo kama hili Ndugu zangu, masahaba ridwanullah alaihim walikuwa wakiafikiria yale yatakaokuja baada al Kwa mfano, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alipokuwa yuwazika, siku moja alipokuwa yuwazika, alizungumza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kaburi. Alilia mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ule mchanga ukatota kisha akaangalia masahaba zake na kuwambia limithli hadha faiddu mfano wa jambo hili jiandaeni ndugu zangu sayidina uthman radhiallahu anhu siku moja alielezwa habari za kaburi alielezwa habari ya, ya, ya janna ikaelezwa habari ya jahannam na adhabu ziliomo kule katika moto kukaja kukaelezwa kaburi ilipoelezwa kuhusu kaburi alilia uthman radhiallahu anhu. Akaulizwa Uthman, kumezungumza mengi hapa, hatukukuona ukilia, lakini kwa nini ilipozungumza kaburi umelia, umelia sana? Akasema Uthman radhiallahu anhu, kwa sababu ndiyo nyumba ya kwanza ya akhira, kwa sababu ndiyo nyumba ya kwanza ya akhira. Ni wajibu wetu ndugu zangu Waislamu na sisi kukumbuka. Leo tuko majumbani, twaishi vizuri twakaa kwenye majumba mazuri twala vyakula vizuri twapanda magari mazuri lakini tukumbuke ile nyumba ambayo tutakaokwenda kupelekwa pale ule muda tutakaoishi pale pia hatujui ni muda gani tutafute kule ndani tukiwa kule vinavyofaa kubebwa ni vipi majumba magari mali kule hakusaidii ni tukae tufikirie kwenye nyumba ile tumeimarisha vipi hakika kaburi ni sanduku la matendo na ni sanduku la amal kwa hiyo ni lazima sisi tuangalie ni jambo gani ambalo tutaweza kulifanya liweze kutusaidia sisi katika kaburi ambapo ndipo nyumba ya kwanza au ndiyo marhala ya kwanza itakaomfika huyu mwanaadam baada ya kuondoka kwake duniani mmoja asema kuzungumza kuhusu kaburi asema mimi nimeacha malazi yangu siku moja kwenda kulala sehemu nyingine asema wallahi usingizi ulipotea usingizi uliruka kwa kuwa pale mahali sipajozoea yeye amezoea kwake nyumbani na pengine pale alipokwenda kulala kama ni hoteli kama ni wapi ni pazuri zaidi kuliko kwake lakini kwa kuwa hapajazoea pale mahali usingizi uliruka hakuweza kulala kisha auliza alqabru awwalu leila billahi qul li ma yakun ndugu yangu kaburi usiku wa kwanza ule niambie hali itakuwaje nani kati yetu amekaa akifikiria kuhusu usiku huu ambao hauna budi lazim umjie kila mmoja wetu wakati watu wamekupeleka kaburini wakakuzika na wamekwenda zao na umebaki peke yako usiku wa giza, hamna hapo rafiki, hamna hapo ndugu, hamna hapo mke, hamna watoto, ni wewe peke yako usiku huo. Hebu niambie ndugu yangu, hali itakuwaje? Haya ndiyo yatakaompata mwanadamu baada al-maut. Baada ya hapo, kuna watu kufufuliwa siku ya Kiyama. Katika kufufuliwa siku ya Kiyama yenyewe, siku yenyewe ni nzito yamtosha mwanadamu kuogopa kule kuwa siku moja yake ni sawa na mieku, miaka elfu moja ya hapa. Mmesimama hapo, hamujahukumiwa. Jua kali, joto, yani watu waenda mbio, wengine waogelea kwenye majasho, na hakuna anayejua atakwenda wapi. Manabii wote walia, kila mmoja nafsi nafsi nafsi. Ndugu yangu Mwislamu, haya ndiyo yatakaotokea baada al na ndio binadamu atakiwa daima ajiulize swali kama hili uenda wapi baada ya kufa hili ni swali muhimu yote hayo yatupa sisi tufanye nini yote hayo yatupa sisi ndugu zangu kutenda yaliyo mazuri kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala angalia hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna hata mmoja wenu ila atakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna baina yake na Mwenyezi Mungu turjuman, moja kwa moja mwenyezi mungu atakuwa amhoji binadamu huyu ataangalia kuliani mwake hataona isipokuwa yale matendo yake mazuri na ataangalia kushotoni mwake hataona ila matendo yake yale mabaya aliyotanguliza na ataangalia mbele yake hataona isipokuwa jahannam fattaqun nnara walau bishiqi tamra basi uogopeni moto hata kama ni kwa kutoa sadaka kwa kujikurubisha kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala na kiasi cha tende ndugu yangu muislamu hakuna ambalo litaweza kutuokoa sisi kama kufanya matendo yaliyo mema katika dunia yetu, kujiandaa na hayo yatakaokuja baada almaut. Duniani ndipo mahali pa kufanywa. Ndugu zangu, sala, zaka, haji, kwenda umra, kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, kutembelea wagonjwa, kutoa sadaka, haya yote ni mambo binadamu atakiwa ayafanye ndipo wajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo ya kubebwa haya ndugu zangu, mtu kuelekea nao huko mbele ya Mwenyezi Mungu. Tazawadu fa inna khaira zadi taqwa, jiandaeni, bebeni cha kubeba, na bora zaidi ni ucha mwenye, ni, ni ucha Mungu, taqwa Allah. Na upande mwingine vile vile tuache haram kwa sababu yale mabaya ndiyo yanakuwa sababu kumpeleka mtu katika adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Watu waache kudhulumiana, watu waache kufanya dhulma, watu waache kuzini, watu waache kuangalia haramu, watu waache kuiba eh? watu waache kula riba, dhambi ambayo leo imeonekaniwa ni dhambi ndogo, yani riba dhambi kubwa na dhambi hii ilivyoelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ukubwa wake na hatari yake mtume alitaka kufahamisha waislamu kwa ujumla wajue hatari ya kula riba akasema riba ile ya mwisho kabisa ndogo kabisa dhambi yake na hatari yake ni sawa na mtu kulala na mama yake na leo imekuwa ndio dhambi inaodharaulika kabisa karibu waislamu wengi wameingia kwenye janga kama hili wamekuwa wanakula riba na hawajali kila unalolifanya lao utalipata ndani lina uhusiano na dhambi kama hii na kwamba kwamba na kama kwamba hawajafanya lolote hawajafanya chochote lazima tuwe na hadhari ndugu zangu waislamu mwenye kula riba ni kama yuwatangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwito wangu ndugu zangu waislamu watazamaji hatuna lingine zaidi ya tauba turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuleteni istighfar tumwombeni Mwenyezi Mungu msamaha huenda Mwenyezi Mungu akatukubali akatupa husnul khatima, akatutengenezea yale yaliyomo baada ya kuondoka kwetu duniani. Kutubia tauba sadika, tauba ya kikweli, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatukubali, akatusamehe dhambi zetu, akatuchanganya pamoja na wema hapo tutakapokwenda baada ya kuondoka duniani. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya, minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mada hii imeletwa kwako na uongofu.com وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلتي